Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfürde koşuşanlar seni üzmesin. Onlar sana aslında sadece yalancılık etmek için çokça kulak verenlerdir. sana gelmeyen diğer bir kavim için casusluk yapmak üzere can kulağıyla dinleyicidirler. Kitaptaki kelimeleri yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Üstelik şayet size bu hüküm değiştirdiğimiz gibi verilirse onu alın. Eğer o verilmezse o halde almaktan sakının derler.'' Allah kimin kendi amelindeki ısrarı yüzünden fitneye düşmesini isterse sen Allah'tan gelecek azaba karşı o takdirde onun lehine asla hiçbir şeye malik olamazsın. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah isyanları sebebiyle onların kalplerini temizlemek istemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır.'' Ahirette ise onlar için pek büyük bir azap vardır. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط onlar, o münafıklar ve Yahudiler, daima yalancılık etmek için can kulağıyla dinleyenler ve rüşvet alıp daima haram yiyenlerdir. Fakat sana gelirlerse artık aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir.'' Şayet onlardan yüz çevirirsen o takdirde sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen artık aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adaletli olanları sever. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم وما أولئك بالمؤمنين İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu ve sana inanmadıkları halde nasıl seni hakem yapıyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. Çünkü onlar mümin kimseler değillerdir. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون içinde bir hidayet ve bir nur bulunan Tevrat'ı muhakkak ki biz indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler Yahudi olanlara onunla Tevrat'la hüküm verirlerdi. Rabbaniler ilim ve ihlasla kulluk ederek Rabbe mensup olan kimseler ve ahbar, ilim sahibi zatlar da Allah'ın kitabını muhafazaya memur edilmeleri sebebiyle onunla hüküm verirlerdi ve ona gözlük eden, tahriften koruyan kimseler idiler. O halde insanlardan korkmayın. Ancak benden korkun. Ve ayetlerimi az bir fiyata geçici dünya menfaatleri mukabilinde satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Hem Tevrat'ta Yahudilerin üzerlerine cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak ve dişe diş, yaralara ise karşılıklı kısas vardır diye yazdık. Fakat kim bunu kısas hakkını bağışlarsa o takdirde bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim inandığı halde aksini yaparak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ O peygamberlerin ardından onların izleri üzerine kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde bir hidayet ve bir nur bulunan ve kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir nasihat olan İncil'i verdik. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ve İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin diye buyurduk. Kim inandığı halde amel etmeyerek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Muhammed sana da kitabı kendinden önce gelen kitapları tasdik edici ve onlara bir şahit olarak hak ile indirdik. Öyleyse ehli kitabın arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver ve sana gelmiş olan haktan dönerek onların arzularına uyma. Ey insanlar! her biriniz için her peygamberin devrine ait bir şeriat ve bir yol kıldık. Halbuki Allah dileseydi elbette sizi baştan beri bir din üzere tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği şeylerle muhtelif zamanlarda, muhtelif şeriatlarla sizi imtihan etmek için böyle yaptı. Öyleyse hayırlı işlerde yarışın. Hep beraber dönüşünüz Allah'adır. Artık hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyleri size O bildirecek. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Ve Allah'ın sana indirdiği şeylerin, hükümlerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın. Fakat sana indirilen hükümden yüz çevirirlerse artık bil ki Allah onlara bazı günahları yüzünden mutlaka bir musibet vermek istiyor.'' Ve şüphesiz ki insanların birçoğu gerçekten fasıktırlar. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Yoksa cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Kati olarak iman edecek bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verebilir?''